Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետները Արցախում են։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, լղարողջապահության նախարարության հրավերով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում են Երևան քաղաքի Սուրբ Աստվածամայր եւ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնների մի խումբ առաջատար մասնագետներ։ Մասնագետների կողմից Արևիկ մանկական բուժմիավորումում տեղի ունեցավ մանկական վիրաբույժի, նարթաբանի, գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություններ։ Ես եղա Արևիկ մանկական բուժմիավորումում եւ առաջին զրուցակցուհիս Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի նարթաբան Նունե Գուր Ղուրագյանն է։ Տիկինն է հասկանալի է, որ պատերազմող երկրում նարդաբանը անելիքներ շատ ունի։ Այդ իսկ պատճառով այս պայմանությամբ դուք Արցախում եք եւ աշխատում եք մեր փոքրիկների հետ այո, մեծ հաճույքով աշխատում եմ օգնություն ցուցաբերել բոլոր փոքրիկներին։ Քանի օրով եք եկել։ Մենք 3 ենք եկել, Կիրակի օրը պետք է հետ վերադառնանք։ Առաջին անգամ եք Արցախում։ Ոչ, առաջին անգամ չեմ, բայց երեխաներ եմ նայում առաջին անգամ։ Փոքր տեղեկություններ հայտնեք ձեր մասին։ Ավարտել եմ բժշկական համալսարանը 95 թվականին, այնուհետև կլինիկական օրդինատուրան, երկուսն էլ գերազանցությամբ։ Կլինիկական օրդինատուրան ավարտելուց հետո անմիջապես իմ գլխավոր բժշկի ընտրությամբ մնացել եմ նույն հիվանդանոցում, որտեղ որ աշխատել եմ որպես կլինիկական օրդինատոր եւ 98 թվից առ այսօր ես աշխատում եմ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում որպես մանկական նյարդաբան։ Հիմնականում ի՞նչն է անհանգստացնում փոքրիկներին, ինչից կարող է խաթարվել նրանց հոգեկան ներաշխարը, նրանց անդորը։ Մանկական Գիտական նյարդաբանության մեջ գերակշռում են ցնցումային համախտանիշը, էպիլեպտիկ ցնցումները հիմնականում, բայց մեր հիվանդանոցում մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք նաև նևրոլոգիական տեսակետից սուր հիվանդներ, մենինգիտ, այսինքն ուղեղի թաղանթի բորբոքում, ուղեղանյութի բորբոքում, բազմակի նյարդաթելերի ախտահարում, որը բժշկական լեզվով կոչվում է պոլինեյրոպաթիա եւ այլն։ Այսինքն աշխատում ենք եւ սուր հիվանդների հետ, եւ քրոնիկ հիվանդների թեյի հետ ունենք նաև մեծ նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունք, որտեղ ընդունվում են երեխաները թթվածնային քաղցով եւ այնուհետեւ այդ երեխաներին մենք դիտում ենք նեվրոլոգիական տեսակետից, որտեղ մանկական ուղեղային կաթվածի մեծ տոկոսը լինում է այդ երեխաների մոտ, ովքեր որ ծնվում են թթվածնային քաղցով։ Տիկին ունեն կան կմահաճ երեխաներ, որոնց այսպես ասած կամքը չկատարելու դեպքում ունենում են խնդիրներ, հիմնահարցեր հոգեկան ներաշխարի հետ։ Ինչպես վարվել։ Կարող է այդ կմահաճ երեխան հետագայում ստանալ մարդային որևէ հիվանդություն, թե պարզապես կոտրել նրա համառությունը եւ մայրիկը իր ձևով դասյարակել։ Նյարդաբանության մեջ մենք հանդիպում ենք այսպես կոչված ռեսպիրատոր աֆեկտիվ նոպաներ, դա կմահաճ երեխաների համախտանիշ է, որի ժամանակ որևէ կամք ակտ չկատարելու դեպքում կամ ցավային գրգռից հետո երեխան լալիս է եւ գիտակցությունը կորցնում, գունատվում, այդ դեպքում ինքը վտանգավոր իրավիճակ չէ եւ հետագայում նրա հոգեկան աշխարհի վրա որևէ ազդեցություն չի թողնում, բայց պետք չէ գնալ երեխայի կամքի հետևից, այլ պետք է դաստիարակել երեխային։ Հոգեբանի շնորհիվ։ Ինչ զուգումներ եք արել եւ ինչ հիվանդների եք հանդիպել։ Նայել եմ 3 երեխա, առաջինը ցնցումային համախտանիշով էր, երկրորդը առողջ երեխա եւ երրորդը նորից ցնցումներով էպիլեպսիա։ Ինչ խորհուրդներ եք տվել մայրիկներին։ Առաջինին նոր էր դիմել, հավանաբար ժառանգական բնույթ էր, որտեղ առաջի երեխան էր նույն տարիքում տարապել էպիլեպտիկ ցնցումներով եւ նոր է սկսվել հետազոտությունները, այս երեխան, որը որ նստած է հիմա ինձ մոտ, նոր է սկսել հարցազրույցը։ Համոզված եք, որ մայրիկները կկատարեն ձեր խորհուրդները, ինչպես կարելի է վերահսկել, հասկանալ, համոզվել։ Այո, որովհետեւ ցնցումային համախտանիշը այնպիսի իրավիճակ է, որ ծնողը ինքն է անհանգստացած իր երեխայի առողջությամբ։ Նույն կենտրոնի գաստրոէնտերոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Հովսեփ Բդոյանը արդեն 4-րդ անգամ է Արցախում։ Իմ այն հարցին, թե ճանաչված բժշկի համար սա սովորական աշխատանքային օր է, թե պարոն Բդոյանը պատասխանեց. Ունենք այցելուները եւ բավականին շատ են, բայց ես կարող եմ ասել, որ արդեն 3-րդ, 4-րդ տարին է մենք անընդմեջ գալիս ենք։ Եթե առաջ մեզ ցույց էին տալիս ընդհանուր մաքուր հիվանդներ, այսինքն չհետազոտված, հիմա արդեն ցույց են տալիս բարդ հիվանդներ։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ արդեն Ղարաբաղը ունի կայացած մանկական գաստրոենտերոլոգիական ծառայություն ի շնորհիվ Արևիկ կենտրոնի ղեկավարության եւ շատ լավ բժիշկ ունեք Էրնեստը Լալայան, որը որ բավականին պատրաստված եւ արդեն կարող էինք աշխատել լիարժեք բանկական գաստրոէնտերոլոգ։ Պարոն Գուդան, նշեցիք, որ արդեն 3-4-րդ տարին է ացելում եք։ Բնականաբար փոքրիկների հետ աշխատելը ունի իր դժվարությունները։ Ձեր նախկին հիվանդների հետ հանդիպում եք, համոզված եք, որ ծնողները կատարում են ձեր խորհուրդները։ Այո, հետևում են եւ տարին տարու վրա մենք չենք տեսնում այն հին հիվանդների, որոնք որ ասենք պետքա գային, այսինքն նրանք ապակինվել են, լավացել են։ Մենք այստեղ եկել ենք խորհրդատվության եւ փորձի փոխանակման։ Դուք ունեք կայացած գաստրոենտերոլոգիական ծառայություն մանկական եւ այստեղ ուղակի խորհրդատվության փորձի փոխանակման հետ կապված մենք այստեղ եկել ենք որպեսի փորձի փոխանակություն անենք։ Մենք ձեզանից սովորենք, դուք մեզանից սովորեք։ Սա ձեզ համար սովորական աշխատանքային օր է։ Միանշանակ ոչ։ Ընդհանրապես գործողումներ գնալուց մի քիչ տրտնջում են։ Իսկ Արցախ գալուց մենք երկու շաբաթ առաջ ողջևորված, ուրախացած, այո Արևի մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը կարևորում է առաջատար մասնագետների այցը։ Մարգարյան ում հրավերով են այստեղ մեր սիրված բժիշկները մեր առողջապահության նախարարության ովքեր են եկել ինչ խմբով ներկայացել է Վիրաբուժ Դալլակյան Նիկոլայ Գանեսովիչը Բդոյան գաստրոենտերոլոգ եւ նևրոպաթոլոգ մանկական Ճանաչված բժիշկը հպարտորեն նշեց մեր հարցազրույցի ժամանակ որ Արևիկ մանկական բուժմիավորումն ունի լավ մասնագետներ իհարկե ձեր խիստ հսկողության ներքո է այդքանը տեղի ունենում համամիտ եք իրավաբաններ միանշանակ այո այո ինչ կտան այս հանդիպումները փորձի փոխանակում եւ որակավորման ավելի բարձր աստիճան։ Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության երիտասարդ բժիշկ Սասուն Լալայանի կարծիքով Պարոն Բուդոյանը բավականին գովեստով խոսեց ձեր մասին, համաձայն եք այդ կարծիքի հետ։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Ինչու՞։ Դեռ լիքը ճանապարհուն եմ ասում։ Ինչ կտան այս հանդիպումները ըստ ձեզ։ Փորձ մեծ ամեն տարի գալիս է պարոն Բուտոյանը եւ դա մեզ մեծ փորձ է տալիս աշխատանքային եւ ահագին բան ենք սովորում։ Իսկ Արցախում հիմնականում ձեր մասնագիտությամբ ինչ դժվարությունների առաջ կարող են կանգնել մեր փոքրիկները։ Դժվարությունները լուծվում են։ 5 տարվա համեմատ մենք ահագին առաջընթաց ունենք։ Իսկ ինչով է պայմանավորված։ Առաջընթացը պայմանավորված է մեր կուրսերով, որ դուրս եմ գալիս Երևան, Ռուսաստան, սովորում ենք։ Դուք անձամ գնում եք փաստորեն, ահա։ Ես անձամ գնում եմ։ Եվ բացի դրանից խնդիրներ ա եղել։ Սարքավորումների առումով, այո։ Սարքավորումների առումով հիմա այդ ամեն ինչը համալրված է, կամաց կամաց առաջ են գնում։ Այն փոքրիկներ է, որոնց բուժման ընթացքում կլինեն դժվարություններ, նրանց ծնողները կարող են նորից կապ հաստատել համապատասխան մասնագետների հետ եւ շարունակել իրենց երեխաների բուժումը։ Բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օգտակար խորհուրդներ։ Դիետա արյան 4 խմբերի համար մեծ քանակությամբ պրոտեին պարունակող սնունդ խորհուրդ է տրվում։ Արյան առաջին խումբ ունեցող մարդկանց թույլատրվում է ձուկ եւ ծովային ուտելիքներ՝ միս բացառությամբ խոզի, տարեկանի հաց, չափավոր, միրգ բանջարեղեն բացառությամբ թթու մրգերի, կանաչ թեյ, շատ լավ է նաև նանայի մասուր լորենու։ Խորուրջի դրվում ծորենի հաց, նաև ծորենի ալյուրից պատրաստած ուտելիքը, կետչուպ, կաղամբ, բացառությամբ բրոկոլի եգիպտացորեն, նաև եգիպտացորենից պատրաստված ուտելիքը, թունդ խմիչք, սուրճ։ Պետք է չափավորել զավարեղենը լավ կլինի, եթե վարսակը փոխարինեք հնդկա ծորենով։ Արյան երկրորդ խմբի համար խորհուրդ է տրվում հիմնականում բուսական սնունդ։ Թույլատրվում է բանջարեղեն, միրգ, խորնք չեն տալիս նարինջ, մանդարին, բանան, ձկնատեսակներ, կատնամթերք չափավոր, շաքար չափավոր, սուրճ, կարմիր գինի, կանաչ թեյ, սոյայից մթերքներ, հյութ, խորուրդ չեն տալիս մսամթերք, հավը եւ հնդկահավը կարելի է քիչ քանակությամբ, մուկ թեյ, նարնջի հյութ։ Արյան 3-րդ խմբի համար խորհուրդ ենք տալիս մսեղեն, բացի հավից եւ բադից, ձկնեղեն, կատնամթերք, ձու, ձավարեղեն, խուսափեք հնդկացորենից եւ ծորենից։ Չեզոք մթերքներ են սուրճը, մուկ թեյը, գարեջուրը, գինին, նարնջի հյութը։ արյան 4-րդ խմբի համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել գառամ միս, հնդկահավի միս, ճագարի միս, ձուկ, կատնամթերք, ծավարեղեն, խուսափեք հնդկացորենից եւ եգիպտացորենից, ընկույզ բանջարեղեն, խուսափեք բիբարից եւ սև զեվթունից, միրգ բացառությամբ թթու տեսակներից, սուրճ, կանաչ թեյ, երի ցուկի եւ մասուրի թեյերը չի թույլատրվում եգիպտացորեն, ծովային ուտելիքներ, լորենու թեյ, չեզոք մթերքներ են գարեջուրը, գինին, մամայի եւ մորու թեյերը։